بسم الله الرحمن القصص بما عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 12. sure Yusuf suresi Yusuf suresi 111 ayet olur. Birinci, ikinci ve üçüncü ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Surenin başından sonuna kadar Yusuf peygamberden bahsedildiği için bu adı almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Bunlar apacık, kitabın ayetleridir. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ey Muhammed! Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu haberleri elbette bilmeyenlerden idim. Bir zamanlar Yusuf babasına Yakub'a demişti ki, babacığım ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل Babası yavrucuğum dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atam İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyunda bulunanlara da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Rivayet edildiğine göre Yahudi alimleri Mekke müşriklerinin ileri gelenlerine İsrail oğullarının niçin Mısır'a gittiklerini Muhammed'e sorun bakalım ne cevap verecektir, bilecek midir diye teklif etmişler.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 Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Yusuf ile Bünyamin'in bir anadan, diğer oğulları ise başka bir anadan idiler. Aralarında dediler ki, Yusuf'u öldürün ve onu uzak bir yere atın ki, babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimselerden olursunuz. Ayetin son kısmını bundan sonra işinizi yoluna koymuş durumunuzu düzeltmiş olursunuz şeklinde anlamak da mümkündür. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın götürsün dediler. Bu teklifi yapan Yahuda isminde birisiydi. Kardeşlerine bunu kabul ettirdi ve babalarına da geldiler. Dediler ki ey babamız sana ne oluyor da Yusuf hakkında bizi güvensizlik içinde bırakıyorsun. Güvenmiyorsun. Oysa biz onun iyiliğini istemekteyiz. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları dedi ki onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Hazreti Peygamber'den nakledilen bir hadiste belirtildiğine göre Yakup Aleyhisselam onu kurdun yemesinden korkarım şeklindeki bu sözü ile farkında olmadan onlara tasarladıkları planı nasıl örtbas edecekleri konusunda bir ipucu vermiştir. Gerçekten 17. ayette de görüleceği üzere onlar bu ipucundan yararlanmışlardır. Dediler ki, Hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onların bu işlerini, onlar işin farkına varmadan kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Tefsircilerin birçoğu ayette geçen biz Yusuf'a vahyettik ifadesine dayanarak Hz. Yusuf'a peygamberliğin daha o zaman verildiğine kanidir. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Yusuf'a kuyuya atıldığı zaman ki bu vaadi daha sonra gerçekleşmiş ve ilerideki ayetlerde görüleceği üzere Hazreti Yusuf aleyhisselam bu tuzaktan kurtulmuş kardeşlerine de bütün yaptıklarını bildiğini söylemiştir. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız dediler. Biz yarışmak üzereyken Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmış gitmiştik. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğruyu söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. Yakup aleyhisselam dedi ki, bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Rivayet edildiğine göre kardeşleri Yusuf'un gömleğini kana boyayıp babalarına getirdiklerinde acı haberi alan Yakup aleyhisselam feryada başladı. Onun gömleğini istedi, onu yüzüne sürüp ağladı ve dedi ki, bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim.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 O da gidip kovasını saldı. Yusuf'u görünce müjde işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Ayetin son kısmı zaten onu hemen elden çıkarmak istiyorlardı şeklinde çevirmek de mümkündür. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Tefsirlerdeki rivayete göre Hazreti Yusuf'u himayesine alan bu zat Mısır'ın Maliye Bakanıydı. O Hazreti Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş. Bu yüzden ileride kendisine devlet işlerinde yararlı olabileceğini düşünmüştü. Ayrıca son derece sevimli bir çocuk olan Hazreti Yusuf'u evlat edinebileceklerini de söylemişti.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 Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Hazreti Yusuf aleyhisselam büyümüş, gelişmiş ve görkemli bir genç olmuştu. Onun bu hali yaşadığı evin hanımının da kendisine karşı farklı duygularına sebep olmuştu. Hz. Yusuf gayet güzel ama gayrimeşru ilişki konusunda teklifi kabul etmedi. Andolsun ki kadın ona meyletti. etti. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandır.'' Tefsircilerin çoğuna göre Hz. Yusuf aleyhisselamın kadına olan bu meyli cinsel bir meyil idi. Fakat bazı tefsirciler peygamberlerin böyle bir meyle kapılmaktan masum ve münezzeh olduklarını belirterek ayetteki ilgili sözü o da kadına dövmeye niyet etmişti. Fakat Allah'ın ikazı ile bundan vazgeçti şeklinde yorumlamışlardır. Her halükarda Hz. Yusuf aleyhisselam bu niyet ve meylinden vazgeçmiştir. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkasından yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyen bir kimse ne yapılır ve cezası nedir? Cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن İnne keydekunne azim. Yusuf asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır.'' Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkasından yırtılmış olduğunu görünce kadına şüphesiz dedi. Bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين Ey Yusuf! Sen bundan olanları söylemekten vazgeç.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 Onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler ve dediler ki haşa Rabbimiz bunu bir melek olarak yaratmıştır. Bu bir beşer değil, bu ancak olsa olsa üstün bir melektir. Dayanacak yastıklar diye tercüme edilen müttekin kelimesi yemek meclisi şeklinde de anlaşılabilir. Çünkü onlar müreffeh insanların adeti olduğu üzere yerken, içerken ve sohbet ederken arkalarına dayanırlardı. Bundan ötürü de dayanarak yemek yemek yasaklanmıştır. Bu konudaki Cabir hadisinde şöyle der. Allah Resulü sol elimizle ve arkamıza dayanarak yememizi yasakladı. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o bundan şiddetle sakındı. Andolsun ki eğer o kendisine emredeceğim şeyi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf aleyhisselam Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir.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 Çünkü o çok iyi eşiten, pek iyi bilendir. Sonunda Aziz ve arkadaşları kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zaman kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğunu, bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz dedi. Yusuf aleyhisselam da dedi ki size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbinin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Hz. Yusuf aleyhisselam gençlerin ve bu durumundan istifade ederek onlara tevhid dinini tebliğ etmek istedi. Dolayısıyla onların rüyalarını yorumlamadan önce kendilerinin hak din üzerinde olduğunu bilgilerinin Allah tarafından öğretildiğini ve Mısırların yanlış yolda olduklarını bildirdi. Onları hazırladı ve hak dini onlara tebliğ etti. İşte bu ve bundan sonraki Ayet bununla ilgilidir. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السلام أأرباب سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tandırlar mı daha iyi yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر يصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince, biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak ve Kuşlar onun başından beynini yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz işte bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an, umulur ki beni çıkarır. Fakat şeytan ona efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla Yusuf aleyhisselam birkaç sene daha zindanda kaldı. Bazı tefsircilere göre Hazreti Yusuf aleyhisselam Allah'tan başkasından yardım istediği için beş yıllık hapisten sonra yedi yıl daha hapiste kalmaya mahkum oldu. Böylece hapis süresi 12 yıl oldu. Burada akla şöyle bir soru gelebilir. Çeşitli ayet ve hadislerle başkasından yardım isteme meşru kabul edildiğine, hatta yerine göre kafirden de yardım istenebileceğine göre, Hz. Yusuf aleyhisselam Allah'tan başkasından da medet umması niçin hoş karşılanmamıştır. Bunun cevabı şu. Allah Celle Celaluhu peygamberlerini yarattıkları üzerine seçkin kıldığı gibi işlerinin de en iyisi, en güzeli ve en evlasını da onlara yakıştırmıştır. Peygamber için en evla olan darda kaldığı zaman Rabbinden başkasından yardım itmeme, istememesi ve başkasına el açmamasıdır. Kral dedi ki, ben rüyada yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumlayıcıysanız, rüyayı yorumlayabiliyorsanız, benim rüyamı da bana yorumlayınız dedi. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه ذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأتي يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون Yorumcular dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. İslam alimleri rüya olayını üç sınıfa ayırmışlardır. Bir, Allah'tan olan ikaz ve işaretler. iki, nefisten kaynaklanan düş. Üç, şeytanın korkutma ve saptırmalarıdır. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki, ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin dedi. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, ey Yusuf, Ey doğru sözlü kişi! Rüyada görülen yedi arık ineğin, yedi, yedi semiz inek ile, yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara isabetli yorumla dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.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 Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi yıllık ve yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. Yani bol bol meyve ve sebzelere kavuşacaklar. Üzüm, hurma, zeytin ve susam gibi şeyleri sıkacaklar demektir. Bu bolluk senesine dair rüyada bir işaret yoktur. Hz. Yusuf bunu sadece bir vahiy ve ilham ile onlara müjdelemiştir. Adam bu yorumu getirince kral dedi ki, onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman Yusuf aleyhisselam dedi ki, efendine dön de ona ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilelerini çok iyi bilir. Kral kadınlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murat et almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar haşa Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Yusuf aleyhisselam dedi ki, bu azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم إن النفس لأمارة الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا أمين Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıyıp korumuş başka, şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin, onu kendime özel danışman edeyim. Onunla konuşunca bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisisin dedi. Kral gördüğü rüyanın yorumunu bir de Hazreti Yusuf'ten bizzat dinlemek istedi. O da rüyayı ve yorumunu anlattı. Kral nasıl tedbir almak gerektiğini de sorunca Hazreti Yusuf aleyhisselam bolluk yıllarında çok ekin ekip ürünü stok etmek gerekir. Böylece kıtlık yıllarında hem kendinizin geçimini sağlarsınız hem de ihracat yaparak hazineye bol döviz kazandırırsınız dedi. Kral peki bu işi kim yapacak diye sorunca Hazreti Yusuf, beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi iyi bilirim dedi. Ve böylece Yusuf'a orada dilediğimiz gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بداعتهم رحالهم بداعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل منع منا الكيل فأرسل معنا İman edip de kötülüklerden sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Bütün Mısır Hazreti Yusuf'un idaresine ve tasarrufuna verildi. Kral kendi selahiyetlerini de kullanmasına müsaade etti. Hazreti Yusuf tarıma önem verdi. Üretimi artırdı, ihtiyaç fazlası olan ürünleri stok etti. Nihayet kıtlık yılları geldi. Bu sefer stok etmiş olan ürünleri yemeye ve ihraç etmeye başladılar. Her taraftan insanlar gelerek Mısır'dan erzak satın aldılar. Yakup aleyhisselam da Yusuf'un öz kardeşi Bünyamin hariç diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar onu tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek, erzak yoktur. Bana hiç yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, sermayelerini yüklerinin içine koyun.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 ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki ey babamız daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi de koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu seferki aldığımız az bir miktardır. Yakup Aleyhisselam dedi ki, kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber gönderemem Ona istediği şekilde teminatlarını verdiklerinde dedi ki söylediklerinizi Allah'a emanet ediyorum.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 Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız ona dayandım. Tevekkül edenlerden yalnız ona dayansınlar. Hz. Yakub'un oğullarına Mısır'a değişik kapılardan girmelerini emretmesinin sebebi şöyle izah edilir. Oğulları gösterişliydiler. Elbiseleri güzeldi. Birinci gelişlerinde Melik'ten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmüşlerdi. Bu yüzden herkesin hayret dolu bakışları onlara dikilmişti. Beraber girmeleri halinde hepsinin birden başlarına bir hal gelebilirdi. Babalarının kendilerine emrettiği yerden çeşitli kapılardan girdiklerinde onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibi bir peygamberdi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim onların yaptıklarına üzülme dedi. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf aleyhisselam kardeşlerine ziyafet verdi. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin'in yalnız kalınca ağladı ve dedi ki, kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber otururdu. Yusuf aleyhisselam onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini ikişer ikişer evlere misafir verdi. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Hazreti Yusuf dedi ki, bunun ikincisi yok. O halde bu da benim yanımda kalsın. Böylece Bünyamin'in onun yanında geceledi. Hazreti Yusuf dedi ki, ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin? Bünyamin senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat seni babam Yakup ile annem Rahile ile doğurmadılar. Hazreti Yusuf bunu eşitince ağladı. Kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı ve ben senin kardeşinim dedi. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك نفقد سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا نجزي الظالمين Yusuf onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal ey kafile siz hırsızsınız diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var dediler. İçlerinden biri ben buna kefilim dedi. Allah'a andolsun ki bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz.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 Mısır'da kanunlarda ise hırsıza sopa vurulur ve çaldığı malın iki misli ödettirilirdi. Hz. Yusuf onlara babalarının şeriatına göre ceza vermek istedi. Bunun üzerine Yusuf kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanununa göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç biz Kimi dilersek onu derecelendirir ve derecesini yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri dediler ki eğer o çaldıysa daha önce de onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı, onlara açmadı.'' Kendi kendine dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf'un halası onu çok severdi. Yusuf büyüyünce babası onu yanında bulundurmak istedi. Halası da Yusuf'un kendi yanında kalmasını istiyordu. Bunun için İbrahim aleyhisselamdan kendisine miras kalmış olan kuşağı Yusuf'un beline bağladı. Sonra da kaybolduğunu söyledi. Sonra da kaybolduğunu söyledi. Kuşak arandı ve Yusuf'un üzerinde çıktı. Kanun gereği Yusuf'u yanında alıkoydu. İşte Yusuf'un kardeşleri bu duruma işaret etmek istemişlerdir. Dedi ki ey Aziz gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده من وجدنا متاعنا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما بردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لله للغيب حافظين Dedi ki eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Ondan ümitleri kesilince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanız sizden Allah adına söz aldığını daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru biliyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmüdünceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım.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 Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Kalkıp babalarına geldiler ve kardeşlerinin söylediklerini aynen söylediler. Babaları dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Yusuf'un kardeşleri daha önce babalarına karşı yalan söylediklerinden dolayı bu seferki doğrularına babaları inanmak istemedi. Onlara hayır, sizi nefisleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş yoksa bizim şeriatımızda hırsızın esir olarak yakalanacağını aziz ne bilir dedi. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözleri bozardı. Oğulları Allah'a andolsun sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olup gideceksin dediler. Yakup Aleyhisselam ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Mısır'a döndüler. Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki ey aziz bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenlerin mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Tefsirlerde belirtildiğine göre Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri bu en küçük kardeşlerine de daima hakaret ve eziyet ederlerdi.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 O da evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. birbirimize kavuşturmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatlarını zayi etmez dedi. Kardeşleri dediler ki Allah'a andolsun hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf dedi ki, bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir ve bütün ailemizi de bana getirin. Rivayete göre Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarının hatırlayarak sıkılıyorlardı. Ona bir adam göndererek dediler ki, siz bizi sabah akşam yemeğe davet ediyorsunuz fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyor. Yusuf Aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi. Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözleriyle bakıyorlar ve 20 dirheme satılmış bir köleyi ulaştığı bu mertebeye yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlar.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 من البدر من بعد أن نزع الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم Müjdeci gelince gömleği onun Koyar koymaz Yakup görür oldu. Ben size Allah tarafından vahiy ile sizin bilemeyeceğiniz şeyi bilirim demedim mi dedi. Bu müjdeci Yahuda'ydı. Kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim ve sevince sebep olayım diyerek Mısır'dan Kenan iline kadar yalın ayak başı açık yürüdüğü rivayet edilir. Oğulları dediler ki ey babamız Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik. Yakup aleyhisselam sizin için Rabbinden af dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan ve pek esirgiyendir dedi. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi. Rivayete göre Hazreti Yusuf'la beraber hükümdar ve bütün halk onları karşılamaya çıkmışlar ve saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve orada bulunan diğerleri atlarından indiler ve iki peygamber birbirini kucakladılar. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkarıp oturttu ve hepsi onun için ona kavuştukları için sa secde ettiler. Yusuf dedi ki ey babacığım işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirtirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما حرصت بمؤمنين Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin ve bana dünyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. Rivayet olduğuna göre Hazreti Yakup aleyhisselam Mısır'da oğlunun yanında 24 sene yaşadıktan sonra vefat etti. Önceden yaptığı vasiyet üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak'ın yanına gömüldü. Hazreti Yusuf da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun naaşı da Mısırlar mermer bir sandık içine koyarak Nil'e gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için onun kendi memleketlerinde kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Hazreti Musa aleyhisselam onun naaşını olarak babası Yakub'un yanına götürmüş defnetmişti. İşte bu Yusuf kıssası gaybi haberlerdendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Ki bunları bilesin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Halbuki sen bunun için peygamberlik görevini ifa için onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Ayet kelimesi lügatte alamet, şaşılacak şey ve cemaat manalarına gelir. Terim olarak Kur'an-ı Kerim'in kısa veya uzun bir parçası demektir. Burada ayet kelimesi alamet, delil ve ibret veren şey manalarına kullanılmıştır. Yani Allah'ın varlığına, birliğine, ilmine, kudretinin ve hikmetinin kemalatına delalet eden, gerek insanın kendisinde, gerekse dış dünyada, göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, bunlar insanların nazarı dikkatlerine sunulmuştur. İnsan İnsanoğlunun ilmi, fikri ve felsefi ve teknik hayatı bu olaylarla her zaman karşı karşıyadır. Buna rağmen bu varlıkları yaratanı düşünmeden, ibret almadan yüz çevirir, geçer. Halbuki insanoğlu bu tabiat olayları üzerinde Düşünse, bunlardaki incelikleri ve bunlara hakim olan ilahi kanunları bulup keşfedecektir. Dolayısıyla hem dünyada terakki edecek hem de ahirette mutlu olacaktır. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a Arabistan halkında tek tanrı inancı vardı. Ancak çeşitli şekillerde Allah'a ortak koşuyorlar. Ve Mekkeliler, melekler Allah'ın kızlarıdır. Bir kısım müşrikler de Tanrı'ya yaklaşmak için putlara tapıyoruz derlerdi. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur derken Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Böylece insanların çoğu Allah'a ortak koşuyorlardı. Ayette bunlara işaret edilmektedir. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi gördüler? Resulüm de ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. وما تعقلون için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Bu ayet Allah peygamber olarak meleklerini gönderseydi ya diyen kafirlere cevap olarak inmiştir. Nihayet peygamberler ümmetlerini yitirip de kendilerinin de yalana çıkarıldıkları sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.